Taigi tu, mano vaikė, stiprėk Kristaus Jėzaus malonę. Ir ką esi iš manęs girdėjęs prie daugelio liudytojų, perduok patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Kesk vargus kartu su manimi, kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Atliekantis kario tarnybą neužsima pragyvenimo reikalais, įdant patiktų jį pašaukusiam tarnybon. Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmėsis pagal taisyklės. Triūsiančiam žemdirbiui dera pirmam pasiimti vaisių. Supras, ką sakau. Viešpats tau duos išmanimą apie visus dalykus. Prisimink prikeltąjį iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovido giminės, kaip skelbiama mano Evangelijoje dėl kurios man tenka kentėti, net būti surakintam lyg piktadariui. Bet Dievo žodis nesurakinamas. Todėl aš visą pakeliu dėl išrinktųjų, kad ir jie laimėtų išganimą Kristuje Jėzuje su amžinaja šlove. Štai tikras žodis. Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime. Jei ištversime, su juo ir karaliausime jeigu mes jo įsižadėsime, ir jis mūsų įsižadės. Bet jeigu ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali įsiginti. Primink tai ir Dievo akivaizdoje reikalauk, kad nebūtų kovojama svaidantis žodžiais. Iš to nebūna jokios naudos vien žala klausytojams. Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipimų skelbiančių tiesos žodį. Venk nerimtų tauškalių. Jie vis giliau brisi bedievystę, ir jų kalbos tarsi vėžio votis vis plis. Tokie yra Himenėjas ir Filetas, kurie nuklydo nuo tiesos tvirtindami, kad prisikėlimas jau įvykęs ir tuo greudami kai kurių tikėjimą. Bet nepajudinamai stovi Dievo pamatas su iškirstu įrašu. Viešpats pažįsta savuosius ir te atsitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris garbina viešpaties vardą. Dideliuose namuose esti ne tik auksinių ir sidabrinių indų, bet ir medinių bei molinių. Pirmieji vartojami garbingiems reikalams, antrieji negarbingiems. Kas apsivalys nuo tų įdų, tas bus indas skirtas garbei, pašventintas, tinkamas valdovui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Saugokis jaunatvės aistrų, ieškok teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš grinos širdies šaukėsi viešpaties. O kvailų ir nemokšiškų ginčių venk, žinodamas, kad jie veda į barnius. Viešpaties tarnui nedėra kivirčytis, bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti, būti kantriam, švelniai aiškinti prieštaraujantiems. Rasi Dievas duos jiems atsiversti, pažinti tiesą, ir jie prablaivės nuo velnio žabangų, kuriuose vergavo jo valiai.